بسم الله الرحمن الرحیم اول ربا ما دو ربا داریم یک ربای قرآنی هست یک ربای حدیث هست بعد خود ربا دارای شاخهای بسیار زیادی هست بین بحره و ربا فرق هست بین سود و ربا فرق هست اول این میگم که برای ربا چه های اومده چقدر شدید بیان شده بعد میرسیم به خود ربا توضیحات ربا شقه های ربا ربا قرآنی چرا میگن ربا حدیث چرا میگن ربا بانک امروز چجوری هست یا گذشته چگونه بوده در صورت بسیار زیادی هست اول این است که داخل قرآن الله جل شانه شش هفت آیه در مورد ربا نازل فرمودند در آخر عمرشون در سال دهم هجری نه نازل شدن در سال دهم هجری که بعد از اون آن حضرت داره وفات میکنن یعنی چه؟ یعنی نه نه منسوخ شدن نه داخل نه ترمیم و تغییر آمده و نه نه تو قابل توجیه هستند که اون ربا چیز دیگه بوده این ربا چیز دیگه هست صورتاش میگن برای هر شخصی حالا واضح میشه که ربا چگونه بوده شش هفت آیه داخل قرآن سوره بقره اومده مورد ربا شدیدترین اونها این است که کسانی که ربا رو ترک نمی کنن فاذنوا به حرب من الله و رسوله رباخار اگر ربا رو ترک نمی کنه پس آماده جنگ باشه با من و رسول من الله جل شعالی می فرماید حدیث بعدی می تو حدیث میان فرمودن که لعن الله آکل ربا و مؤکله و شاهده خدا لعنت کرده خورنده ربا خوراننده ربا نویسنده ربا و شاهد ربا رو حدیث بعدی میگه که اگر کسی یک بار ربا خورد یک بار ربا خورد یک درهم ربا خورد گویا دهارت اسلام سی و سی بار زنح کرده تو یک حدیث میگه کسی یک بار ربا خورد گویا سی و شیش بار با مادرش زنح کرده و یک حدیث میگه کسی یک بار ربا خورد ربا به ظاهره افزایش مال میده میره بالا اما بعد یک ضرب سر سنگین روش وارد میشه چهل سال هم نمیگذره که کل دارایی دستش میره، یا سکته میکنه یا شکست میخوره آخر ضربهش هم روی خودش میاد حالا نگاه کنید رواخاره خوردن به ظاهر ترقی کردن زندگیش نگاه کنید چجوری کار چجوری شدن به چه امراض مبتلا شدن یا نشدن آقابت کارها چهل سال حالا چهل سال رنده شده از بانکا اونهایی که از آن رفت گرفت نگاه شکری خود به خود معلوم میشه در با بعض زودتر بعض دیرتر حادث بسیار زیادی وعید مورد ربا آمده اما ربا بر دو صورته یک نوع ربای قرآن است یک نوع ربای حدیث است حالا متاسفانه ربای قرآن ربای میگن اگر کسی بگه حلاله کافر میشه اگر کسی بگه ربا خوبه ربا مخصوص زمان پیغمبر بوده امروز جایز هست امروز چیز دیگه بوده کافر میشه چون که رد کردن و انکار کردن آیات قرآنی کفر لازمی کفر لازم یعنی رد نمیشه ربا جایزه ربا جایز نیست ربا قرآن بر ربا حدیث فرمی میکنه ربا قرآن چی میگن ربا قرآن همین ربا امروزی ما هست در صدر اسلام چکار میکردن پول میدادن مدت دار یک بابا میده اینقدر بازدهیشه صد درهم میگیره 120 درهم میگیرم بعد هم موعد که میرسید فرصت که رسید، اگر پول پرداخت نمی کرد گفت که فرصت بده یک ماه دیگه دو ماه دیگه یک سال دیگه گفت مازاد میگیرم این نوع ربا قرآن حرام کرده این نوع ربا قرآن حرام کرده و این است علت تو بانکا همین همینه یعنی نوع ربا تو بانکا است از همین نوع هست تو قرآن این زبان بوده علت توجیهاتی که ربا چرا میگن تعریف روا معلوم روا چلی تا تاکہ توضیحات و تفسیرات بیان روا میگن که هر پولی که کسی بدلی از کسی بگیره خالی از عوض و بدل باشه پولی کسی از کسی بگیره خالی از عوض و بدل باشه اون هست ربا به مثال یک میلیون قرض میکنه یک میلیون رو دویست هزار میگیره یک میلیون در مقابل یک میلیون دویس خالی از بدل هست در مقابل چی میگیره خالی هست پشتش این هست ربا این شد حرام این هست ربای قرآن حالا ربا بعضی میگن خب اون زبان که حرام بوده به خاطر چه حرام بوده اون زمان فقیر بودن نادار بودن به خاطر امرار معاش شخصی خودشون قرض میکردن سود میگرفتن و کسی سود میدای سود میگرفت و چون اونها فلج بودن چیز نداشتن گناهش مضاعف میشد ظلم مزعف رویش به خاطر حرامه همه امروزی نیست امروز واسه 100 میلیون قرض میکنه کارخانه میذارم 100 نفر شاغل میشه اون وقت این کارا نبودن اون فقط به خاطر ابرار معاش خودش بوده پس امروزه اینطوری نیست یک کارخانه میزده پروژه بزرگ 100 نفر سرکار شاغل بشه 100 نفر هزار نفر قضا میخوره هر خانه 10 نفر باشه پس باید حلال باشه اینا ساخته و پرداخته اغلاها انسان چرا؟ اول این است که جواب از حدیث دو قبیله داخل خود شهر مکه مکرمه زندگی میکردن آخر عمر نبی کریم قبیله بنی مغیره و قبیله بنی سقیف قبیله بنی مغیره از قبیله بنی سقیف پول قرض میکردن کار میکرد روی ربا و سود تا اینکه قبیله سقیف در سال دهم هجری مسلمان شد وقتی مسلمان شد به مدینه منوره آیه ربا هم نازل شد جلوتا هرچی خوردن خوردن اون وقت آیه رواق نازل شد اینها که تازه خورده بودن رباها پولا مونده بود رفتن که اگر پولها رو بدی بن مغیر گفت چو ما مسلمان شدی و شما مسلمان شدی آیه آمده که وزر ما بقی من الربا پول اضافه که پرداخت نمیشه ما نمیدیم بن سقیف گفت این معامله قبلا شده و پولا قبلی داده بشه رفتن پیش قاضی شهر مکه مکرمه صحابی بود بعد نامه نوشته برای نبی مدینه منوره از نبی کریم استفسار کردن آن حضرت فرمودن فقط رسول المال برگشت میکنه خود پول اصل پول برگشت میکنه الباقی دیگه برگشت نمیکنه تمام دو قبیل تسلیم شده که با قبول داریم مثال باید در زمان نبی کریم در زمان خود نبی کریم صلی الله علیه و سلم حضرت عباس بن المطلب و خالد بن ولید از سرمایدارا بوده و قبیله ثقیف معامله میکردن تا اینکه پولهای زیادی طلبای زیادی عباس داشت از اونت مطالبه میکرد حجت الوداع بود نبی کریم صلی الله علیه و در آخری خطبهش ارشاد فرمودند که تمام چیزهای عادت جاهلیت محکوم هست و روایی که عباس مطالبه کنه زیر پایمان گذاشته ما مطالبه کنیم حرام بس گیریم برو این نور این کار عباس و خالد بخاطر قرض نبوده بخاطر همون استثمار بوده بخاطر کار بوده سرمایه داری بوده و سرمایه گذاری بوده این کارشون یکین دو در زمان خلافت حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه یک شخص اومد از بیت المال نزدیک چهار هزار درهم قرض تک من کار اگر کسی بخواه برای خودش قرض کنه چهار هزار درهم قرض میکنه چهار هزار درهم قرض نمیکنه ده درهم بیست درهم صد درهم گفت میخوان تجارت کنن کار کنن بدم وسه آیا از صدر اسلام تا امروز که ما رسیدیم 1432 سال از هجرت گذشته 1446 سال از بیسای گذشته حالا تا اون زمان حالا از اونجا بگید تا 100 سال امروز بگیریم ما 70 سال بزرگتر قدیم تری بانک ما 70 سال داخل ایران بانک سپاه 72 سال بیشتر نمیشه ما 100 سال بگیریم خود بانک دای داخل دنیا رو آیا ما قبل ما امت ها نیازها داشته نداشته امت ها فقیر بوده یا نبوده انسان های محتاج بوده یا نبوده در همین آثار علمای رد شده یا نشدن علم بوده یا نبوده یک فتوا یک قول یک از یک عالمه از یک محدث از یک امام که نقل شده باشه که سود یا ربا حلاله یک مثال هم بیارم ولی حدیث ضعیف هم باشه بیارم نمی نمیاد در این همه آثار اسلام در هیچ اصلی هیچ عالمی در هیچ زمانی فتوا به روح علت اون حالا بحث اینه که آیا این پولی که تو جیب ما هست با اون پول نبی کریمی کی که نیست یه توجیه باطل و پوچ همینه میگه این پول کاغذ هست اون پول طلا و نقره بوده حالا فلسفه پول میگم برای شما پول چگونه ایجاد شد کاربانک چیه پول اول قبل از ایجاد پول چک صادر میکردن خود پول های علاوه از طلا و نغره به فلوس در سال صد هجری تولید شدند زمان تابعین زمان محدثین به عنوان فلوس ذکر می شد نها کتابا نگاه کرن لفظ فلوس داخل کتابا گیر میاد و فلوس طلا و نغره هم نیستین چیز دیگه هستین آیا اونها در فلوس گفتن جایز است فتوای شد این با زمان نقره وجود داشت اما آیا خود فلوس با فلوس رو ممنوع کردن خود پول کجا آمد خود این پول به صورت این بود که چون که طلا و نقره می شد طلا و نقره رو بردن داخل پیش صرافی ها گذاشتن از اون قرض کردن امانت صرافی یک رسید می نوشت و تحویل میداد آقا معادل این رسید شما طلا در نزد من دارید میره از پیش همون به اصطلاح زرگر صرافین زرگر پیش زرگر میگذاشت و بعد اون زرگر رسیدی میداد که معادل این رسید شما در نظمان طلا هست حالا مردم همین رسیدو و میبرد طلا میگرفتن کم کم رفت رفته شروع شد این که همین رسیدو معامله میکردن پیش مغاز میره آقا چقدر بگیم مثلا ده مسخر طلا گفت اینه بگیر پیش فلان زرگر من طلا دارم این میگرفت تا او میبرد طلا حاصل میکرد این شد چک چک از اونجا ایجاد شد خود به خود داخل دنیا اومد کم که همین چه داخل بازار اومد کار میکرد دیگه به صرافی نمیرم چیکار میکرد دست به دست دکان به دکان مغاز به مغازه منتقل میشد میرفت و خود به خود اومد داخل صراف همون صرافیا به سلام زرگر طلاها هم باشته شدن زیاد شد زرگردی کسی از طلا مطالب طلا نمیکنه طلا رو دستش موند شروع کرد دادن طلاها رو بران قرض طلا قرض میده این قرض میگیرن قرض این قرض میگیرن این شوی بانک کاربان شروع شد صورت حالا جمع نبودن، اما کار بانک میکنه. همین میده جلوتر قرض میداد بعد با سود میگرفت و میداد و به صورت داخل بازار رواج پیدا کرد تا لسی امروز بانک ها تشکیل شده تا سال 1000 964 میلادی روی کل پولا نوشته بود که معادل این پول در بانک مرکزی شما طلا دارید معادل زر نوشته پول قدیمی الهت تو روپیه پاکستان من دیدم نوشته که اگر معادل این در بانک مرکزی شما طلا دارید و پشتوان پول بود طلا داخل بانک تا اینکه چون که بزرگترین سرمایه‌دارا بود اروپایی آمریکایی ها و روی دلار همین عبارت نوشته بود که معادلین دلار با پول بیدی اونا میدادن اروپایی ها دلار چاپ کردند و و طلا از خزانه امریکا میگرفتند تا این کل طلا به اروپا منتقل شد برای اولین بار امریکا اعلام کرد پشت وانه پول ما طلا نیست فقط کاغذ هست چیزی نیست به این صورت طلا رو بیرون کردن حالا طلا که بیرون شد این طلا کاغذ چه شد فقط کاغذ بوده حالا حالا کاغذ چی هست این کاغذ آیا این کاغذ ما بعد کس قبول میکنه کپی بیره کس قبول میکنه این کاغذ قوت خرید داخل کاغذ یه قوت خرید است که حکومت داخلی به اصطلاح اعتبار گذاشته و هرگاه حکومت هم لغو که لغو شده اگر این کاغذ علی میشه سمن عرفی میشه اون زمان اون کار سمن بود برای لینودین اون سمن بود حالا اون از زندگی بیرون شد حالا این شده سمن عرفی سمن عرفی یعنی یعنی همون کاری طلا و نقره میکنی کاغذ را انجام میده اگر این کاغذ با کاغذ پیغمبری که نیست پس زکات ادا نمیشن یالا چرا کاغذی هست چرا زکات میدی بروزی باید بری خود چیزو نقد کن جنس تحویل بده یا طلا تحویل بردم بده زکات چرا با پول میدن اگر این کاغذ کاغذی بونه پس خود حیث طلا و زکات از بین میره در حالی که این کاغذ سامان عرفی هست و قوت سمن عرفی برای اولین بار هنوز که بعض از علما توقف کرده مورد کاغذ پول امروزی علما عرب برای اولین بار فتوا داد که آقا کاغذ اسکناس امروزی سبن عرفی هست و تمام دیون و تمام زکاتا مسلم پرداخت میشه چون اگر ما بگیم این فقط حوال پول هست حوال طلا هست پس زکاتا نمیشه تا زمانی که رسید نشده پرداخت نشده به هر حال این بوده حیثیت خود کاغذ حالا بانک آمدن بانک اومد بانک خود بانک هیچ نداره بانک سرمایه نداره بانک یک پروژه بزرگ داره کار میکنه از کجا کار میکنه از سرمایه مردم سرمایه کلی بانک سرمایه مردمه و خود بانک هیچ چیز پشت سرش نیست فقط پشتوانه پول مردم کار بانک چیه بانک کار میکنه بانک میاد یک تخلیق زر میکنه دو ترویج زر میکنه تخلیق زر چیه ترویج زر چیه همین زر امروزی تو اصطلاح عربی هم میگن زر انگلیسی هم زر این زر تخلیه چجوری میکنیم حالا آره، تو بانک وقتی که میری پول میگذاره همین پول یک هزار تومن دو هزار میکنه و بعد ترویج بده اونو به چه صورت مثلا ما میذارن سال هزار تومن تو بانک بانک میاد همین سال هزار رو بدون فرق قرض میده بدون فرق قرض میده و از اونها 120 تومن یا 150 تومن مطالبه میکنه حالا 100 تومن شد چند 150 تومن این شد تخلیق خلقش کرد 50 تا خلق کرد کجا چیزی وسط نبود تا جلوتای میره جلوتای میره مبلغ گفتی که میان داخل بانک و از کجا میان از پول مردم مرد داخل بانک سرمایه گذاری میکنن فقرا مساکین پول میذارن، پول داره مصرف میکنن پول مار فقرا است، سود تو جیب پول داره هست چون کسی میخواد بانک سود بگیره چجوری سود میگیره خود بانک میاد سود میگذاره اگر برو سند بیار اگر بیار به یک وکیل بیاره، فلان چیزی بیار فلان چیزی بیار مدارک طی میکنم از کجا پول هست پول مردم یک هزار تومان داره یک سه هزار داره یک پنجاه هزار داره مجموعه پول شهر داخل بانک جا میشه میشه مثلا 500 میلیون تومان یه شخص میاد داخل بازار چون که اعتبار داره از بانک میره پول قرض میکنه سند داره اونجا کسی مثل زامینی هست پولشو میگیره کارخانه داخل سراوا میزنه سراوا کارخانهشو میزنه به طور مثال کارخانه ماکارونی بعد آقا حساب میکنه من 100 میلیون قرض گرفتم و حداقل سودی که ما باید بدم 15 درصد زوان 17 درصد بود 12 درصد بود و میانگینش داخل دنیا 15 درصد سود میگیره الله حالا 15 درصد من سود میگیرم چیکار میکنه آقا حساب میکنه یک سال بعد باید من به بانک بدم 115 میلیون تومان حساباشو کرده کارخانه زده مواد اولیه کارگر همین آماده شدم حالا یک بسته کارو داخل بازار بره باید به قیمتی 150 تومان آماده میشه یعنی با کل مواد خامش مواد اولی تا تولید 120 تومن 130 تومن تمام شده باید 150 تومان اگه بفروشه حساب میکنه من اگر 150 تومن فروشم یک سال بعد 15 میلیون بعد اضافه بانک بدم پس کار میکنم قیمت ماکارونی 150 تومانی میشه 200 تومان از پول مردم کارخانه زد و از جون مردم میکشه پول هم مال مردم خون از مال مردم آیا این کار درسته؟ حالا تاثیر کجا میفته؟ رو پولدار نیست تاثیر این تا روستاهای دور که شهر دورن فقط پول داره اون بیچاره داخل روستا هم کنه داخل تورم گیر میکنه قیمه رفته بالا داخل شهر پرای هستن کل این مردم کل فقرا و پولدارا در سنگینی و گرانی شریک میشن گناه سنگین میشه خود بخود گناه بسیار بزرگ الله تعالی اعلام کرده و اگر سود و ربا حلال می بود شریعت بابی بنا به مزاربه نمی گذاشت مزاربه نمی چرا به مزاربه نمی کنن تو بانک فقط قرارداد هست که اگر قرارداد به مزاربه میکنیم با به مزاربه نام سوری هست نام حقیقی نیست مزاربه شریعه گفته که به مزاربه کنی شریعه چرا به مزاربه را آورده به خاطر اینکه از معامله سود و حرام مردم در امان باشن و تورم بیاد پایین مزاربه چی هست پول از یک طرف کار از یک طرف مگه نمیشه دو طرف در شریک میشن این هم فایده میبره او هم میبره اگر پول بگیر 100 میلیون بگیر یک چهارم مال تو بقیه مال من کار کن کل مردم داخل بانک بذارن کار کنن کل مردم پولدار میشن اما سوری هست به مظاهری است میگذارن یک شرط این است که اولی کار میشه از متقاضی سلب اختیار است بانک در ضرر شریک نیست خط میخوره این بعد کل قرارداد کلی فقط تهش و شده میرن حالا کاری که تو بازار میشه معاملات روزی که میشه تو بازار یکی از به طور مثال وام خودرو از از بانک بانک میاد وام خودرو بانک معرفی میکنه آقا یه کارمندی هست دو میلیون از کارمند چهار میلیون از بانک میرن صاحبا معرفی میشن تو بازار چیزی در رواج داره یا بانک مسکن مسکن مهر کار میکنن بانک میگه آقا من بانک با متقاضی سوری شریکه جزو شریکه میگه دو میلیون تو بده 6 میلیون من میدم میشه 8 میلیون چک صادر میشه میره از سایپا وصول میکنه ظاهرا خوبه میگم با میفروشم اما نه معاشینو در کاره نه سایپا ثبت نام شده همون تو یک مجلس قرارداد میگم دو میلیون مال تو 6 میلیون مال من معاشین شو 8 میلیون 10 میلیون با تو میفروشم نه معاشین گرفته نه چیزی گرفته 10 میلیون فروخته شو امضا کو تحویل بده تو حدیث میگه که نه نبی صلی الله علیه و سلم ان بیع ما لم یقبض به قبض نشده نیومده معامله کن، اصلا معامله وجود نداره معاش تهرانه تحویل نگرفتن تحویل نشده اگر تو بانک فورا می دو میلیون من شش میلیون شما هشت میلیون چک بانک ده میلیون با تو فروخت امضا کن چون فروخت چه گرفت هیچ یه کاغذ سوری هست بگم به مشارکه هستی این سود پول با پول معامله کرده اینجا دوباره معاشی الهمینجا تحویل داد اگر بیاد داخل مسیر حادثه پیش بیان بانک زامین نیست از سایپا گرفت تا بیرون بانک زمین نیست هر اتفاق افتاد پای خود مشتریه بانک زمین نیست اینجا و بعد میاد داخل بانک یا همون به اصطلاح وام ازدواج که متاسفانه متاسفانه چقدر همشون وام ازدواج وام ازدواج دو میلیون چهار میلیون پنج میلیون میگیرن وام ازدواج وام زارش خیلی تا، بنای بجا خوده میگن چهار درصد والله گفتن زاهدان گوش گفتن جایزه نزاهتا گفته نکش گفته دروغی هیچ که نگفته خودشو در درست میکنه چرا جایز نیست چون که این چهار درصد کارموز ده کارموز جوابش اینه کارمز مشخص کن هر چیز در مقابل عملی هست اگر کار کردی هزینه پرداخت میکنه از کامپیوترها از دستگاه از به اصطلاح نیروهای مردمی از اتاق اجاره میدی برق پول برق آه میری حساب کن حساب کن وقت 100 هزار تومان این هزینه ما هست هزار تا میدیم این پول میدیم کاربوز با این درست اما وام میدیم تا دو سال تا یک سال و بعد تا سه چهار سال پنج سال هر ماه چهار درصد میگیریم اون برای چی میگیرن خود این سود هست و حرام هست جایز نیست